Koks tada pranašumas būti žydu arba kokia nauda iš apipjaustimo? Visokiojopas. Pirmiausia tas, kad jiems buvo patikėti Dievo žodžiai. O jei kai kurie tapo neištikimi, ar jų neištikimybė panaikins Dievo ištikimybę? Nieku būdu. Dievas išlieka tiesa kalbis, o kiekvienas žmogus melagis, kaip parašyta – kad tavo žodžiai būtų pripažinti teisūs ir laimėtum, kai esi teisiamas. Jei mūsų neteisumas iškelia Dievo teisumą, kągi sakysime? Gal Dievas neteisus, rūšiai bausdamas? Kalbu kaip žmonėms įprasta. Nieku būdu. Kaip tada Dievas galėtų teisti pasaulį? Bet jeigu Dievo tiesa per mano melagystę tik skaidriau nušvito jo garbei, tai kam dar teisti mane kaip nusidėjėlį? Gal jau imkime ir darykime blogą, kad išeitų gerą, kaip esame šmeižiami ir kaip kai kurie sako mus skelbint. Šitokie tikrai smerktini. Tai kągi, ar mes turime pirmenybę? Visai ne Juk jau esame apkaltinę ir žydus, ir pagonis, kad visi yra nuodėmės pavirkti, kaip parašyta. Nėra teisaus, nėra ne vieno. Nėra išmanančio, nėra kas Dievo ieškotų. Visi nuklydo, visi nuėjo vėjais. Nėra kas darytų gerą, nėra ne vieno. Jų gerklė atviras kapas, savo liežuviais klastas jie raizgė gyvačių nuodai jų lūpose. Jų burna pilna keiksmų ir kartumo, jų kojos eiklios krauja pralieti, jų keliais skuba griovimas ir skurdas. Jie nepažino taikos kelio ir jiems prieš akis nestovi dievo baimė. O mes žinome, jog tai, ką sako įstatymas, jis sako tiems, kurie pavaldus įstatymui – kad visos burnos susičiauptų ir visas pasaulis pasirodytų kaltas prieš Dievą, nes įstatymo darbais jo akivaizdoje nebus nuteisintas ne vienas žmogus. Per įstatymą tik pažįstame nuodėmę. Bet dabar be įstatymo pasireiškia Dievo teisumas, paliudytas įstatymo ir pranašų tai Dievo teisumas tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems tikintiesiems. Nėra jokio skirtumo, nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės, o nuteisinami dovanai jo malonę dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo. Dievas jį paskyrė permaldavimo auka, jo kraujo gale veikiančia per tikėjimą Jis norėjo parodyti savo teisingumą tuo, kad nenubaudė už nuodėmes padarytas anksčiau, dieviškojo kantrumo laikais. Ir norėjo parodyti savo teisingumą dabarties metu, pasirodydamas esas teisus ir nuteisinantis tą, kuris tiki Jėzų. Kur tada pagrindas girtis? Jis atmestas. Kokiu įstatymu? Darbų? ne tikėjimo įstatymu. Mes įsitikinę, kad žmogus nuteisinamas tikėjimu be įstatymo darbų. Argi Dievas tik tai žydų Dievas? Ar jis nėra ir pagonių? Taip, ir pagonių, nes tai yra vienas Dievas, kuris per tikėjimą nuteisins apipjaustytus žydus ir per tikėjimą nuteisins neapipjaustytus pagonis. O gal tikėjimu mes panaikiname įstatymą? Nieku būdu. Priešingai, mes įstatymą patvirtiname.